Negiaikin batean, kontserbak egiteko haua hor dugu. Etxen hori dua dugu urdanka edo ahati kontserbak eh, egiteko sazu huntan. Kontserba egitea lan bada, zeplazea den bokal baten idekitzean. Egunko egunin, xerria kabale ehogialatia maiten dugu eta lehendanik lana aizatuik dugu. Ohit niztipin intzalaik, urdanka denboa, egun berreziak ziela, familia gusia harrotzen behitzen, bako txabelanetan, bakotsa befunkzioetan, zumbait egidatzen, bestik behatzen, mitil, edo oneska tolanetan enegira zerbait ikasi nahian, xerikarrakatze, erxesaratze errekan, tripot betatze, lukainka tinkatze eta silatze, agi igazitze eta uin egite. Egun ohartzen iz, familia baten barnen, transmititzen zen jakitate hoio usten dugula galtzea maliuskin. Xerri baten hintzia entzun dianak ez dutu oihuroik ahazten. Nurek ez du beharien tapatzeko imbeia uken ordin. Egia, memento berezia zela urdien xerka juiten zelaik, denek beginakin nula urentuko zen. Haurak izanike, hiltze hoi ikusten edo entzuten gynin. Egunko egunin, iduitzen zait ez dela hiltziai konfrontatu nahi, ez dela espikatu behar, ez dela jakutxe behar, ez dela ipatu behar, saiesten dela ez balitz bezala. Luzagabe jentarte hunek hilze gusiak gordeko dutu, luzagabe nihuek ez du habo jakinen serden zerregin hilziaikin, alta bizia den bezala hilzia ebada. Gen jalek unartu berdugu kabaliak ehaiten dela haien agia jateko, nik hoi badakit haur den boatik. Aitortu behar dut, erregularki ikusten dien irudi bortitzek, eragin badiela ene baitan eta greutzen ahal nahiela. Irudi hoik jasan beharote dutu denek agia utzi arte. Deneke preforsta agi gutia gozaten haldugu bizin, hoi bai. Hatik, agi hobeagoen josteko pada dugu denek, badakigu kabalia etxalte somaitetan, beste etxalte eribatetan beno juzago bizidiela az lehunak ezagutzen bat a agihuna janen duzia itzina. Egun, sekunan beno habo, kampun jaman haskuntza tipiak behar eskuak dutugu uskal